ใครที่ยังไม่ได้ปิดโทรศัพท์มือถือก็ช่วยปิดซะหน่อยนะ เพราะว่าสัญญาณมันรบกวน กับสัญญาณที่นี่คนทางบ้านเขาส่งข้อความมา ฟังแล้วมันไม่ได้ยิน ขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน เวลามาฟังธรรมบนเขาให้ช่วยปิดสัญญาณมือถือด้วย ราะไม่งั้นมันตีกัน สัญญาณมือถือนี่มันก็เป็นเหมือนจิต เรามองไม่เห็นกัน แต่เราปฏิเสธไม่ได้ ว่ามันไม่มีใช่ไหม เวลาเราเปิดเครื่องแล้วเราโทรออก โทรเข้าเนี่ยทำไมเราได้ยินเสียงของคนที่เขาอยู่ที่อื่น เรามองไม่เห็นเสียง มองไม่เห็นสัญญาณทีุเราก็มองไม่เห็นตัวรู้ตัวจิตตัวเราเรามองไม่เห็น เราก็เห็นตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเรา ก็คือร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรา ราะว่าเราไม่ได้เปิดตาใน เรามีตาใน แต่เราปิดมันถูกมันปิดด้วยความหลงมันก็เลยไม่เห็นตัวใจ ตัวรู้ ตัวคิดนี่มองไม่เห็น แล้วก็เลยไปคิดว่ามันเป็นร่างกาย มันมาจากร่างกาย เอาซองไว้ตรงนู้นนะ ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรา หลายอย่างเช่นสัญญาณวิทยุนี่สัญญาณโทรทัศน์ อันนี้รอบตัวเรามีสัญญาณเยอะแยะไปหมดเราเอาเครื่องมาเปิดดูเลยมาช่องเจ็ดช่องสี่อะไรก็มีสัญญาณของดีแท็ของ AIS อะไร มีเต็มไปหมด เทวดงเทวดาก็มีรอบตัวเราอยู่นี่กายทิพย์ชนิดต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นกัน มีทั้งเปรตมีทั้งผีมีทั้งเทพจึงไม่ควรที่จะไปปฏิเสธ สิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน ่ตายแล้วไปเกิดใหม่เราไม่เห็น เราคิดว่าเราเป็นร่างกาย เมื่อร่างกายตายไปแล้ว ใครจะไปเกิดใหม่ร่างกายเขาก็พาไปทิ้งไว้ในป่าช้าไปฝังหรือว่าไปเผา ฝังก็กลายเป็นดินไปเผาก็กลายเป็นขี้เท่าไป แล้วใครไปรับผลบุญผลบาป รไปสวรรค์ใครไปนรก ผู้ที่ไปนี้เรามองไม่เห็นกัน ตัวเรานี่แหละ เป็นผู้ไป แต่เราไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเพราะเราเห็นตัวเราที่ร่างกาย เราใช้ร่างกายทำอะไรต่าง ๆ เราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกาย เหมือนกับคนขับรถเนี่ย ใช้รถพาไปไหนมาไหน ก็เลยไปคิดว่าตัวเองเป็นรถไป เองแต่ว่าคนขับรถรู้ว่าไม่ได้เป็นรถเพราะเขามองเห็นตัวเขาเขามองเห็นตัวรถว่ามันไม่เหมือนกัน แต่ตัวเรานี่มองไม่เห็นตัวเรา เราก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราใช้ร่างกายทำอะไรต่าง ใครเป็นคนใช้ ใครเป็นคนสั่ง คนคิดใช่ไหม วันนี้จะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนหรือเปล่า คิดแล้วเวลามานี่ก็ต้องสั่งให้มันเดิน ให้มันขึ้นรถ ให้มันมา คนรู้คนคิดเนี่ยเป็นคนสั่ง ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ แต่ไม่ได้เป็นร่างกาย พอร่างกายตายไป คนรู้คนคิดนี้ก็ไปรับผลบุญผลบาปความจริงผลบุญผลบาป นี่มันรับตั้งแต่ร่างกายนี้ยังไม่ตายในตอนนี้ก็รับผลบุญแล้วเวลาทำบุญแล้วรู้สึกอย่างไร สบายใจไหมมีความสุขไหมนั่นแหละความสบายใจความสุขก็เรียกว่าบุญนุืสวรรค์นะพอเราไปทำบาป เราสบายใจไหม นั่นแหละก็เรียกว่านรกหรืออบายใจที่ไม่สบายนี้จะไปเป็นเปรตบ้าง เป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นผีบ้าง ไปตกนรกบ้าง เป็นนรกบ้าง นรกก็คือความร้อนจิตของใจ เปรตก็คือความหิวโหยผีก็คือความกลัว อันนี้ เดรัจฉานก็คือการไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรทำอะไรทำไปตามความรู้สึกนึกคิดเดรัจฉานี้เขาไม่รู้ผิดรู้ถูก รู้ดีรู้ชั่ว เขารู้แต่ว่าจะทำยังไงให้เขาอยู่ ให้เขาทำอะไรตามความอยากของเขา เขาอยากได้อะไร เขาก็ไปเอาทันที เขาไม่คิดว่าเป็นของใครไม่รู้ว่าเป็นของใครอย่างสุนัขนี่ถ้าเราข้าวเอาของวางไว้เดี๋ยวมันก็ฆ่าไปได้ มันไม่มาขออนุญาตเราก่อน มันไม่คิดว่ามันต้องขออนุญาต มันคิดว่าของอะไรที่มันหยิบได้คว้าได้มันก็เอาไปได้ เอาอะไรที่มันฆ่าได้มันก็ฆ่า ถึงเป็นเดรัจฉาน นี่คือใจที่เป็นอะไรไปในขณะที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ ถ้าไม่ทำบาปทำบุญนี้ก็เป็นเทวดาเป็นเทพแล้วบาปไม่ทำวันนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปด ไม่ได้ดื่มสุรายาเมา วันนี้มาทำบุญเอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทอง มาถวายให้กับวัดกับพระทำแล้วใจก็สุขสบาย ตอนนี้ใจเป็นสวรรค์เป็นเทวดา แล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปบ้าน ขับรถไปเห็นอะไร ใครทำอะไรไม่ดีไปโกรธไปว่าเขาไปทะเลาะกันไปตีกัน อันนี้ก็ไปทำบาปแล้วเดี๋ยวใจก็ไม่สบายขึ้นมาแล้ว ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราใจเราขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามพฤติกรรมตามการกระทำของเรา ทำบุญก็เย็นสบาย ทำบาปหรือทำตามความโลภความโกรธก็ร้อนขึ้นมา เนี่ยคือใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แล้วพอร่างกายตายไปบุญกับละบาปที่เราทำนี่มันก็จะมาแย่งใจของเรา จะมาให้ใจเราร้อนหรือใจเราเย็นถ้าบุญมากกว่าบาปใจก็เย็น ถ้าบาปมากกว่าบุญใจก็ร้อน หรือถ้าถ้าโลภมากก็หิวเปรตเป็นเปรตไป ถ้าหลงก็กลัวกลัวไปหมด กลัวนู่น กลัวนี่ไปหมดก็เป็นผีไป ถ้าอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้น ก็เป็นนรกไป ถ้าเย็นสบายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเทวดาไปถ้านั่งสมาธิจิตสงบเป็นฌานก็เป็นพรหมไป ถ้ามีปัญญา เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิด เกิดจากความอยาก ตัดความอยากได้ ไม่อยากได้อะไร ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็ไปนิพพานเป็นนิพพานไป นี่คือเรื่องของใจ เป็นตั้งแต่ยังไม่ตายก็ได้พระพุทธเจ้า เนี่ยไปถึงนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายวันเพ็ญเดือนหกตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี่พระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานแล้วพระพุทธเจ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครอบบริบูรณ์จึงทำให้ทำให้ใจนี้เย็นสงบ ดับเหตุที่มาทำให้ใจร้อนคือความโลภความโกรธความหลง ดับเหตุที่มาทำให้ใจทุกข์คือการกระทำบาปทั้งปวง สร้างความสุขให้กับใจ ด้วยการทำความดีต่างๆ ด้วยการทำใจให้สงบระงับจากความโลภโกรธหลงระงับจากความอยากต่างๆ ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจ ใจก็ไปเป็นใจก็ถึงพระนิพพานแล้วถึงตั้งแต่ยังไม่ตาย ตอนนี้วันนี้พวกเราก็ถึงสวรรค์กันแล้วแต่จะรักษามันได้หรือเปล่าก็อยู่ที่การกระทำต่อไปนี้ เดี๋ยวออกไปไปคุยกันไปโกหก กันเดี๋ยวก็ไปเป็นเดรัจฉานนะ ไปขโมยข้าวของของคนอื่น ไปหยิบข้าวของคนของคนอื่น ไปประพฤติผิดประเวณี ใครตอนนี้ไปไปมีอะไรกับสามีภรรยาของคนอื่น ก็ยังเป็นเดรัจฉานอยู่ประพฤติผิดประเวณีใครยังโลภยังอยากได้เยอะๆยังอยากรวยอยากได้นู่นอยากได้นี่ แล้วก็ไปทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ ก็เป็นเปรตแล้ว รตกับเทวดานี่มันอยู่คนละมุมกันอยู่คนละด้านกันเทวดานี้จะไม่ทำบาปจะมีแต่ให้จะไม่อยากได้อะไรจากอยากให้ให้แล้วมีความสุขเปรตนี่อยากได้ได้แล้วมีความสุข แล้วก็ได้แบบไม่ถูก คือได้ด้วยการทำบาปด้วยการช่อโกงด้วยการโกหกหลอกลวง ด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการฆ่าผู้อื่น อันนี้ก็จะทำให้ใจนี้หิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สองล้านนะได้สองล้านก็อยากจะได้สามล้าน อันนี้ก็จะทำให้หิวให้อยากเพิ่มก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนชอบให้นี่ก็จะไม่โลภอยากได้ อยากจะให้ ให้แล้วมีความสุขแล้วไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น ไม่อยากจะทำบาปทำมาหากินก็ทำด้วยวิธีสุจริต ได้เงินมามากเกินกว่าที่จะใช้ได้ ก็เอาไปทำบุญทำทาน นี่ก็เป็นลักษณะของเทวดา ไม่ได้หวังจะต้องร่ำรวยมหาศาลพอฮะพออยู่ได้กินได้ ไม่เดือดร้อนก็พอแล้ว นิสัยเทวดาจะเป็นอย่างนั้น ไม่โลภอยากเกินความจำเป็น ก็ขอให้มีพอมีพอกิน แล้วพอมีเกินกว่านั้นก็เอาไปทำบุญกัน เราเคยบินธบาทที่กรุงเทพมีร้านขายของอยู่ร้านอยู่แถววัดโบเนี่ย วันหนึ่งเขาจะใส่บาตรพระเป็นร้อยเลย เห็นข้าวเขานี่บ้อเบิ่มเลย เขาเตรียมไว้เขาก็ไม่ร่ำรวยอะไรดู ฐานะเขาก็มีห้องแถวสองห้องอะไรขายขายของอะไรตามปกติ แต่ใจเขาไม่โลภใจเขามีความสุขจากการทำบุญอันนี้แหละคือลักษณะของเทวดาพวกที่โลภนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญกันใช่ไหม พวกที่เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านถามมันเคยใส่บาตรมั้งไหมถ้าทำบุญก็ทำแบบเอาหน้าเอาตาสิต้องมีการถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์บริษัทของเราได้ทำนู่นทำนี่ได้สร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมา อันนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยการจะให้ทำด้วยความโลภอีกอะโลภจะได้ขายของได้เยอะขึ้นเป็นการโฆษณาไปในตัว ใช่ไหมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมประชาสัมพันธ์ก็การตลาดใช่ไหมเคนที่ทำบุญด้วยความโลภมันทำแบบนี้ ยังไม่ได้เป็นเทวดา ก็ยังเป็นเป็นเปรตอยู่นั่นแหละก็ยังโลภยังอยากได้อยู่นี่คือใจของพวกเรา เราสามารถวัด ใจของเราได้ด้วยทำที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ตอนนี้ถ้าเราไม่ทำบาปได้ รักษาศีลห้าได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละ ถึงแม้จะไม่ได้ใส่บาตรแม้แต่ครั้งเดียว แต่ถ้ารักษาศีลให้ได้ห้าข้อนี้ เราถือว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนะไม่ได้เป็นเดรัจฉานแต่ถ้าไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผิดประเวณีนี่มันนิสัยของเดรัจฉานนะใช่ไหมเดรัจฉานมัน เวลาจะกินอะไรมัน มันมีของมันกินเองรึเปล่า ปัญหาของมันได้มมันก็ต้องไปขโมยของคนอื่นกินนะหรือว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยใช่ไหมสัตว์ตัวใหญ่กว่า ก็กินสัตว์ที่เล็กกว่าเป็นอาหารแล้วเวลามันอยากจะร่วมหลับนอนกับใครมัน มันเลือกหรือเปล่าว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันหรือเปล่า มันเจอใครตัวไหนที่ไหน มันอยากร่วมหลับนอนกันเมื่อไหร่ มันก็เอากันเมื่อนั้นมันไม่ได้ถามว่ามีสามีหรือเปล่า มีภรรยาหรือเปล่า ถึงแม้ไม่มีมันก็กัดกันหมาเนี่ยเดือนเก้ามันกัดกันนะครับซะเลือดออก เต็มไปหมดมันแย่งกัน แย่งตัวเมีย กัน มาเดือนเก้า มันวิ่งวิ่งกันต้องฝูงเลย วิ่งตามตัวเมียตัวหมาตัวผู้มันหลายตัว แล้วก็กัดกันกันกันแย่งกัน นี่การประพฤติผิดตัวเวณีลักษณะแบบนี้เรียกว่าประพฤติผิดตัวเวณี ถ้าเป็นมนุษย์นี่มันมีคู่ของเขา รู้ว่าใครเป็นภรรยา รู้ว่าใครเป็นสามี แล้วอยากจะ ร่วมหลับนอนก็จะหลับนอนกับเฉพาะสามีหรือภรรยาของตนนั้นเราตรวจดูได้เลยว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเปล่าเต็มร้อยหรือเปล่า ดูที่ศีลห้าเนี่ยศีลห้านี่เป็นตัวรับประกันความเป็นมนุษย์ของเรา ถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มที่แล้วเริ่มมี เริ่มแปลงพันนะกายพันนะถ้าทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเอาเอาเอาเอาพันของเดรัจฉานมาผสมกับมนุษย์แล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภกก็เอาเปรตมาผสมกับมนุษย์ถ้าทำบาปด้วยความกลัว มันก็เอาเอาสูรกายหรือผีมามาผสมกันกับมนุษย์ เป็นครึ่งผีครึ่งคนนะ ครึ่งเปรตครึ่งคน ครึ่งเดรัจฉานครึ่งคน ถ้าเอาความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียด เครียดข้านมาผสม ก็เอานรก เอาสัตว์นรกมาผสมกับมนุษย์คนที่ไปตามฆ่าคนนั้นคนนี้ เพราะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ย ไปทำร้ายผู้อื่น อันนี้ก็เอาเอานรกมาผสมกับมนุษย์ แต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ครบนี่เราก็เป็นมนุษย์ได้เต็มร้อย แล้วถ้าเราทำบุญใส่บาตรถวายทานบริจาคข้าวของเงินทองให้กับใครก็ได้ วัดก็ได้ โรงเรียนก็ได้ โรงพยาบาลก็ได้หน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ หรือใครก็ได้ให้เขา ให้เขาไปทำประโยชน์ เราเสียสละแบ่งปัน เราก็เป็นเทวดา ตั้งแต่ยังไม่ตายที่เขาเรียกว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วถ้าทำบาปไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ ก็เป็นเดรัจฉานไปแล้ว กลายเป็นมนุษย์แต่ใจเริ่มกลายเป็นเดรัจฉาน แล้วถ้านั่งสมาธิได้จิตสงบไม่ต้องหาความสุขจากทางร่างกาย ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดื่ม ไม่ต้องรับประทานไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องนอนหลับกับแฟนพวกนี้ก็ใจก็กลายเป็นพรมไปนั่งสมาธิใจสงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิ ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้าได้มาพบกับศาสนาคำสอนของพระเจ้าได้ยินว่าความอยากเป็นโทษเป็นเหตุที่ทำให้เกิด แก่เจ็บตาย เป็นเหตุที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบ แล้วก็ ทรงสอนได้ยินว่าให้มองว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่เป็นของที่ถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป เวลาเสียความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไป พอเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก ไปได้สิ่งต่างๆ เห็นว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เกิดจากการที่ไปอยากได้สิ่งต่างๆ อยากได้ร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆ ไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกาย หาเงินหาทองหาข้าวของหาอะไรต่างๆ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็ต้องมีร่างกายพาไป แต่มัน เป็นทุกข์เพราะว่ามันสุขเดียวเดียว เป็นสุขแบบยาเสพติด เวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์เวลาร่างกายแก่ร่างกาย เจ็บร่างกายตายก็ไม่ได้เสพถ้าเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นความทุกข์ก็เลิกไม่มีความอยากได้อะไรจากจากโลกนี้ ไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญ ไม่ได้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสลดหรือตัดความโลภความอยากต่าง ๆ ให้หมดไปจากใจได้ ก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่าง ๆไปขั้นโสดาบันขั้นอัสกิดาคามีขั้นอนาคามี ก็ตัดความอยากต่างๆ ไปทีละตัวสองตัวจนกระทั่งตัดมันได้ทั้งหมดสิบตัว ที่เรียกว่าสังโยชน์สิบเนี่ย สังโยชน์สิบนี่ก็เกิดจากความอยากทั้งนั้นสกายทิฏฐิก็ทำให้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันไม่ใช่ตัวเราของเราไปห้ามมันไม่ได้ ไปสั่งมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไป ปล่อยให้มันแก่ ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตาย ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความตาย อันนี้ก็จะตัดความอยากคือวิภาวะตัณหา ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยาก ไม่ตายได้ใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกาย ไม่กลัวแก่ ไม่กลัวเจ็บ ไม่กลัวตาย แล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่า นี่คือการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน สอนให้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าถ้าหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่เจ็บตายของร่างกาย ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า พระธรรมคำสอนเป็นของจริงหรือเปล่า พระอริยสงสาวกนี่มีมีจริงหรือเปล่าก็ผู้ที่มีผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้นี่แหละก็คือพระอริยสงสาวกขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันก็จะรู้ตัวเองว่าตัวเองตอนนี้ได้เป็นโสดาบันแล้ว ไม่ต้องไปถามใครให้เสียเวลา ถ้าไปถามก็แสดงว่ายังไม่ไม่เป็นนะสิคนเป็นแล้วต้องไปถามทำไม คนที่ไม่เป็นถึงต้องไปถามงั้นอย่ามาถามว่าเป็นหรือยังมันสันทิติโกใช่ไหมธรรมุตงะเจ้าสันทิติโก ไม่สงสัย ไม่สงสัยในธรรมที่ได้บรรลุเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วต้องไปถามคนอื่นหรือเปล่าว่า อิ่มหรือยัง นะเวลากินข้าวเนี่ยไปถามคนอื่นว่าพอหรือยังกินอิ่มหรือยังคนกินย่อมรู้แก่ใจว่าตนเองอิ่มหรือไม่อิ่มคนที่ปล่อยวางร่างกายแล้ว ย่อมรู้แก่ใจว่าปล่อยได้หรือยังไม่ใช่มาถามว่าปล่อยได้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนมาคุยว่าเขาแยกใจออกจากร่างกายได้แล้ว แล้วปล่อยได้หรือยังไม่รู้ ไม่รู้ปล่อยยังไง แต่นั่งวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อใจเป็นอย่างนี้ กายเป็นอย่างนี้ อย่างนี้ยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิมันต้องเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของคนนู้นมันจะตายก็ไม่ไปไปยุ่งเกี่ยวกับมัน ไม่ไปรักษา ไม่ไปคุ้มครอง ไม่ไปหวาดกลัวไม่ไปวิตกกับมันร่างกายคนอื่นเป็นอะไร เราไปวิตกหวาดกลัวเขาเปล่า ส่งทหาร ไปรบในสงครามนี่เราไปกลัวเขาจะตายกันหรือเปล่า ถ้าส่งเราไปเรากลัวไหมมันต้องไม่กลัวเหมือนกับที่ส่งเขาไปสิเพราะร่างกายนี่มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกับร่างกายของคนของคนอื่นนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนี่ถือเป็นวิภาวะตัณหา ถ้าดูแลด้วยความกลัวก็เป็น แต่ว่าไอ้กินอันนี้มากไปมันจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ย กลัวทั้งนั้นเลยก็ยังกลัวตายอยู่ใช่ไหมยังกลัวเจ็บอยู่ใช่ไหมแต่พระโสดาพระโสดาบันท่านดูแล แต่ท่านไม่ได้ดูแลเพราะความกลัวท่านดูแลเพราะว่ามันต้องทำตอนที่แบนเปลี่ยนมันเป็นรถใช่ไหมครับรถมันเสียก็ต้องซ่อมถ้ายังต้องใช้รถอยู่ตามตามตามรอบของมันตามรอบของมัน แต่ว่าไม่ได้อยากให้มันเสียหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้บำรุงเพราะว่ากลัวมันจะเสียอต้องถึงรอบต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะยังต้องใช้มันอยู่ พระโสดาบันยังต้องปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงต่อไปร่างกายก็ยังต้องดูแล มันยังต้องกินต้องนอนต้องดื่มต้องอะไรอยู่ ไม่สบายก็รักษา แต่ไม่เครียดกับการรักษาอาจารย์หมายความว่า ถ้าความรู้สึกของเรา คือมองเหมือนคนอื่นตายแล้วถ้าเราจะตายแล้วมองเหมือนยังไงได้ตลอดเวลาแสดงว่าเราก็เราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บนะเวลาเจ็บก็เฉยเฉยเวลาหมอฉีดยาก็ไม่สะดุ้งเลยมองเหมือนเป็นคนอื่นไปเลยเวลาคนอื่นเขาฉีดยา เวลาหมอผ่าตัดคนอื่นเราเราเครียดไหมแล้วเวลาหมอบอกว่าเราต้องผ่าเราเราเครียดหรือเปล่า ต้องไม่เครียดผ่าก็ผ่าใจเรายังใจเรายังไม่ถึง ใจจะไม่เครียดได้ต้องทำใจให้ได้สมาธิก่อนถ้ายังไม่ได้สมาธิมาวิปัสสนาไม่ได้หรอกวิปัสสนาปลอมเข้าใจไหมวิปัสสนานึก วิปัสสนึก นึกไปว่า ฉันไม่กลัวเจ็บ ฉันไม่กลัวตายหรอกเพราะยังไม่เจอความเจ็บ ยังไม่เจอความตาย ก็นึกได้ แต่พอไปเจอความเจ็บกลัวความตายนใจสั่นไปหมดนะแต่ถ้ามีสมาธิ ใจจะไม่สั่นแล้วต้องมีปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้ก็ควบคุมใจทั้งด้วยปัญญาด้วยสมาธิสองอย่างมันถึงจะอยู่ ถ้าไม่มีสมาธิควบคุมด้วยปัญญาอย่างเดียวมันไม่อยู่ แต่ถ้ามีสมาธิไม่มีปัญญา มันก็ไม่ควบคุม เวลาใจเป็นอะไรมันก็สั่นขึ้นมาได้ ถ้าไม่มี ถ้ามีสมาธิแต่ไม่ใช้สมาธิหยุดมัน เพราะว่าไปหลงรักร่างกาย ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ต้องพยายามรักษา ต้องคุ้มครองมัน ก็กลัวมันจะตาย กลัวมันจะไม่หาย มันต้องมีทั้งสองอย่าง มีทั้งสมาธิ มีทั้งปัญญา พอปัญญาบอกว่าไปอยากไม่ได้ไปกลัวไม่ได้ กลัวแล้วทุกข์อยากแล้วทุกข์ปล่อยมันไป มันจะหายก็หายไม่หายก็เรื่องของมันจะทำใจได้อย่างนี้ก็ต้องมีสมาธิ เอาใจไปตั้งอยู่ที่อุเบกขาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขา มันก็ไม่รู้ไปตั้งไว้ที่ตรงไหน มันตรงไม่ลงไงใช่ไหม รู้ว่าต้องตายแต่ปรงได้เปล่าปรงไม่ลง รู้ว่าต้องเจ็บแต่ปรงไม่ลง ไม่มีที่ปรงหาที่ปรงไม่เจอจึงต้องมาหาที่ปรงกัน เวลานั่งสมาธิเนี่ยเป็นการหาที่ปรงเวลาจิตสงบในจิตก็ปรงจิตปล่อยทุกอย่าง เวลาสงบ จิตปล่อยวางร่างกายชั่วคราว แต่ไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญา ปล่อยด้วยสติ ปล่อยด้วยการหยุดความคิดถึงร่างกาย พอไม่คิดถึงร่างกายก็ไม่สนใจว่าร่างกายจะเป็นอะไร ร่างกายก็เป็นเหมือนคนอื่นไป จิตก็เข้าไปอยู่ที่ตัวรู้แทน แต่อยู่ได้ไม่นานพอออกมาก็กลับมาอยู่ที่ร่างกาย แล้วกิเลสก็มาหลอก ให้ว่าให้ใจคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราต่อตอนนั้นถึงต้องใช้ปัญญามาแก้กิเลสที่มาคอยหลอก ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา ก็ต้องคอย พิพจารณาสอนใจอยู่เรื่อยมันเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมัน มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีแก่แล้วก็ต้องมีเจ็บ มีเจ็บแล้วก็ต้องมีตาย เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นน่ย ตอนเช้าก็ขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วมันก็เคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวกลางวันมันก็อยู่เหนือศีรษะเราเดี๋ยวตอนเย็นมันก็ไปที่ทิศตะวันตก ร่างกายมันก็เป็นแบบนี้ เวลาเกิดก็เป็นเด็ก พออายุกลางคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วพออายุแก่ลงก็ตายมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดวงอาทิตย์มันไปอย่างไม่มีวันหยุด ร่างกายนี้มันมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นระบบที่มันทำงานของมันไปโดยที่มันไม่หยุดยัง้ง มันไปเปลี่ยนไปตามขั้นตามตอนของมัน ไม่มีใครไปสั่งว่า เอาหยุดแค่อายุสิบขวบนะ ไม่อยากจะโตมากกว่านี้แนะบอนไซมันได้เปล่าบอนไซร่างกายได้เปล่าลูกเนี่ย มันน่ารักตอนอายุสองขวบนี่บอนไซมันไม่เลย ไม่ต้องให้มันโตกว่านี้ ยังลูกอายุสองขวบนี่มีความสุขมานอนสอนง่ายเหมือนนกเหมือนตุ๊กตา สั่งให้ทำอะไรก็ทำตามคำสั่ง พอสักสิบสิบสองขวบขึ้นมาชักจะดื้อเิยแล้วสิบห้าขวบยิ่งดื้อใหญ่ อันนี้มันห้ามไม่ได้ ร่างกายมันต้องเจริญเติบโตแล้วก็แก่ชราลงไปตามขั้นตอนของมัน เราไปยุ่งกับมันแล้วเราจะทุกข์ ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราถึงต้องศึกษาความจริงของร่างกาย แล้วอยู่กับมันรับรับความจริงของมัน อย่าไปฝืน อย่าไปอยาก พอเวลามันแก่ก็ ก็รับว่ามันต้องแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ยอมรับว่ามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ารักษาได้ก็รักษาไป ไม่ได้รักษาด้วยความอยาก คือรักษาไปหายก็ดี ไม่หายก็ก็ดีก็อยู่กับมันไป หายเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่อยู่ดีหายจากโรคนี้เดี๋ยวมันก็เป็นโรคใหม่หรือโรคเก่าก็กลับมาใหม่ เป็นหวัดนี่บางทีเป็นกันแคบทุกปีใช่ไหมเป็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นใหม่ ถ้ามันเป็นแล้วมันไม่หายก็ดีโรคใหม่มันก็จะมาไม่ได้ คิดอย่างนี้ก็ดีมันเป็นหวัดมันทั้งปีไปเลย อยู่กับมันจนชินไปเลย จะได้ไม่กลัวหวัดเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันนานๆเราก็จะชินกับมันเองงั้นคนพิการก็จะอยู่กับตัวก็ได้ไง เพราะเขาอยู่จนชินอ่ะ แต่คนที่เป็นพิการใหม่ๆนี่ทุกข์มากเลย เพราะไม่เคยเป็น ไม่เคยพิการ มันก็ทุกข์มันต่อสู้ มันดิ้น มันอยากจะให้หายอยากจะให้กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้ กลับเป็นปกติ แต่ทำงานมันก็ไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วถ้ายอมรับมันก็ไม่ทุกข์อ่ะตอนนี้เปลี่ยนบทบาทใหม่ เมื่อก่อนเป็นคนสมบูรณ์แบบตอนนี้ขอเป็นคนพิการบ้างก็เล่นบทพิการไป มันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่กับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์ ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยู่กับความอยาก ความจริงเป็นอย่างนี้แต่ความอยากเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้น มันก็เลยทำให้เราทุกข์นะเช่นตอนนี้เราเป็นโสดนี้เราไม่มีความสุข เพราะเราอยากจะมีคู่เนี่ยมันก็เพราะเราอยู่กับความอยาก เราไม่ได้อยู่กับความจริง ถ้าเราอยู่กับความจริงว่า เป็นโสดก็อยู่ได้เกิดมาก็มาคนเดียวนะก็อยู่ได้เป็นโสดมาต้องนานทำไม ไม่เห็นเดือดร้อน พอมาโตอายุยี่สิบขึ้นมาทำไมอยากจะมีคู่ขึ้นมาซะไม่ยอมไม่ยอมอยู่เป็นโสดนะพอไม่ยอมก็ทุกข์ขึ้นมาหรือคนที่มีคู่แล้วเดี๋ยวอ้าวแฟนจากไปอ้าวก็ทุกข์อีกแล้วเพราะอยู่กับการอยู่กับคนเดียวไม่ได้อีกแล้วคอยอยู่กับสองคน อยากจะให้อยู่กับสองคนต่อไป แต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้ว ก็ร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจไป ก็เมื่อก่อนตอนเกิดมาก็มาคนเดียวเม้นต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจใช่ไหมเนี่ยอยู่เป็นส่วนมาตั้งอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุยี่สิบปีนี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับใครทำไมอยู่ได้ ไม่มีแฟนทำไมอยู่ได้พออายุยี่สิบขึ้นมาปั๊บนี่อยากจะมีแฟนขึ้นมาทันทีเนี่ยความอยากมันจึงทำให้เราทุกข์ เราชอบสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยความอยากกัน เราไม่ยอมอยู่กับความจริงกัน อยู่กับความจริงก็ไม่ทุกข์ คนที่อยาก คนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็ทุกข์อีก เพราะไม่อยากจะมีคู่ แต่ถ้าอยู่กับความจริงเอา พ่อแม่ให้แต่งก็แต่ง มีคู่ก็มี มันก็ไม่ทุกข์ อยู่คนเดียวก็ไม่ทุกข์ มีคู่ก็ไม่ทุกข์ ถ้าเราอยู่กับความจริงได้งั้นเราต้องตัดความอยาก แล้วเราก็จะอยู่กับความจริงได้ ความอยากมันชอบจะให้เราหนีความจริง เราไม่ชอบความจริง เราพอไม่สบาย เราก็ไม่ชอบความจริงนี่ละเราชอบความไม่ เราชอบเวลาที่มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ไม่สบายใจแล้วพอเราอยาก ให้มันหาย เราอยากไม่ให้มันเป็น อยากไม่ให้ร่างกายไม่สบาย มันก็ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับความจริงได้มันไม่สบายก็ไม่สบายไปดูแลรักษามันไปตามตามเหตุตามผลรักษาได้ก็ดี รักษาไม่ได้ก็ ก็ต้องอยู่กับมันนะนี่คือปัญหาของใจของพวกเรา ไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อย แต่อยู่ที่ความอยากไม่อยาก อยู่ที่ความอยู่เฉยๆได้หรือเปล่า อยู่โดยไม่มีความอยากหรือไม่อยากได้หรือเปล่า ความไม่อยากก็ไม่ดีไม่อยากแก่ไม่เจ็บไม่ไม่อยากตายก็ไม่ดีความอยากอยู่ไปนานๆก็ไม่ดี เพราะมันอยู่ไม่ได้ มันถึงวัน เวลามันก็ต้อง เวลา มันก็ต้องตายไปวันใดวั วันหนึ่งเนี่ยเรามาฝึกหัดมาทำใจให้เป็นกลางเฉยๆ อย่าไปอยาก อย่าไปรัก อย่าไปชัง อย่าไปกลัว อย่าไปหลง แล้วมันจะไม่มีความอยาก ที่มันอยากเพราะมันรัก พอรักอะไรก็อยากได้ พอชังอะไรก็อยากให้มันหายไป พอกลัวอะไรก็อยากจะหนีจากสิ่งที่ทำให้เรากลัว อหลงก็เลยไปไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับเราเพราะคิดว่ามันเป็นสุข ที่หลงไปคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วจะมีความสุขฉะนั้นเราต้องมาฝึกสมาธิกันนั่งสมาธิทำใจให้สงบ เวลาใจสงบแล้วมันจะเป็นกลาง มันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าเราจะรู้ว่าวิธีที่ทำใจของเราให้มีความสุข ก็คือการรักษาความเป็นกลางนี้ไว้ พอออกจากสมาธิมากิเลสมันก็จะดึงให้เราออกจากความเป็นกลาง ถ้ามันเป็นกลางนี้มันจะอยู่กับความจริงได้แต่ถ้ามีกิเลสกิเลสมันจะมาดึงให้เราหนีจากความจริง มันจะดึงให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ เราก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนว่า อย่าไปอยากได้อะไร อย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไร ให้อยู่กับความจริงไปตอนนี้มีอะไรก็อยู่กับมันไปยินดีตามมีตามเกิดสันโดษแล้วใจจะไม่ทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อย อยู่ที่มีความพอใจกับความความเป็นจริงของเรา ตอนนี้เราเป็นอะไรมีอะไร ถ้าเรามีความพอใจเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเรามีความไม่พอใจเราก็จะทุกข์จะยกตัวอย่างให้ฟัง คนสองคนนี่ มีเงินเท่ากัน แต่คนหนึ่งทุกข์อีกคนแต่คนหนึ่งสุข มีเงินล้านหนึ่งเท่ากัน คนที่สุขเพราะว่าเมื่อก่อนมีแค่แสนเดียว แล้วได้เงินมาเพิ่มเป็นหนึ่งล้านก็มีความสุขดีใจ อีกคนมีล้านหนึ่งแต่ทุกข์เพราะว่าเมื่อก่อนมีสิบล้านแล้วหายเงินหมดไปเหลือแค่ล้านเดียว มีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งสุข แต่คนหนึ่งทุกข์ เพราะคนหนึ่งมีความดีใจ มีความรักที่ได้ที่ได้เพิ่มมากขึ้น อีกคนหนึ่งมีความทุกข์มีความเสียใจเพราะ เสียเสียก็เสียเงินที่เคยมีเงินกลับน้อยลงมา เน้นปริมาณเงินมันไม่ได้ทำให้คนเราสุขหรือทุกข์จริง ๆ คนสองคนนี้สามารถมีความสุขเท่ากันได้ คือไม่ทุกข์ได้ ถ้าพอใจกับเงินที่มีอยู่ เขาก็มีร้านเราก็มีร้านทำไมเขาสุขก็ดีใจเราทำไมทุกข์เพราะเราเคยมีสิบล้าน งั้นวิธีดีที่สุดก็คือ หัดอยู่แบบไม่มีเลยดีกว่า เพราะถ้ามันไม่มีแล้ว มันก็มันจะไม่มีการความทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันมีแต่จะได้ คนที่ไม่มีนี่มันมีแต่จะได้ ได้บาทหนึ่งก็ดีใจนะจากศูนย์มาหนึ่งบาทมันก็ได้นะใช่ไหมฉันหัดไปอยู่แบบศูนย์ดีกว่า อยู่แบบไม่มีได้แล้วจะมีความสุข พราะว่าเวลาได้อะไรมานิดนึงก็ดีใจแล้วอย่างพระเวลาไปบินตบาตตอนเช้า นี่ได้อะไรใส่บาตรมาก็ดีใจแล้วมีข้าวกินแล้วไม่อด วันนี้ไม่อดตายแล้ว เป็นเหมือนโยมจะกินข้าวแต่ละมื้อนี่เลือกบน่นโอ้อันนี้ก็กินไม่ได้ อันนั้นก็กินไม่ได้ ไม่อร่อย เพราะเรามี มันมีมากจนทำให้เราจู้จี้จุกจิกเ มันต้องไม่มีแล้วมันจะอะไรก็อร่อยหมดเนี่ย กินมื้อเดียวลองกินมื้อเดียวดูสิพอพรุ่งนี้ถึงเวลากินนี่อะไรเห็นอะไรมันอร่อยไปหมดเลย กินได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษแล้วชีวิตจะมีความสุข อย่าไปมักมาก อย่าไปจู้จี้จุกจิกให้ยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีก็ให้มีน้อยๆ ถ้ามีมากก็เอาไปให้คนอื่นไปเอาแค่น้อยๆเอาแค่พอกินพอใช้กิเลสมันจะได้ไม่ออกมารบกวนเราถ้าตามใจกิเลสนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่พอพอมันไม่พอมันก็ไม่สุขแล้ว ความสุขมันอยู่ที่พอ พอมัน ถ้าไม่พอมันก็ไม่สุข ถ้าพอมันก็สุข วิธีจะพอก็ต้องมักน้อย สันโดษ ได้เท่าไหร่ก็เขาก็พอใจ ได้น้อยก็พอใจได้มากก็พอใจ ได้มากเกินไปก็ไม่เอาให้แบ่งให้คนอื่นไป อย่างพระบิณฑบาตกลับมาเนี่ยฉันเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมด ไม่เก็บเอาไว้ ในวันนี้ไม่มีข้าวเหลือแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปวัดดวงใหม่พรุ่งนี้ก็ต้องไปบิณฑบาตใหม่หรือว่าจะได้กินอะไร หรือไม่ได้กินอะไร แต่ใจมันสบายเขานะถ้าใจมันยินดีตามมีตามเกิดแล้วมันไม่ต้องมาพะวงมากังวลบางคนกินมื้อนี้ยังไม่ทันเสร็จคิดถึงมื้อหน้าแล้วจะกินอะไรดี เดี๋ยวต้องไปเตรียมซื้อกับข้าวมาทำกันละเนี่ยใจเราวุ่นวายไปกับความโลภความอยากต่าง ๆ แล้วได้มาแล้วก็หมดไป แต่ความโลภความอยากมันไม่หมดไป ความพอไม่ไม่พอนี่มีเดียวเดียว พอกินอิ่มก็พอ แล้วเดี๋ยวพอความโลภความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่ ความพอก็หายไปละนี่เราต้องกำจัดกิเลสความโลภความอยากต่าง ๆให้ได้ โดยการฝึกนั่งสมาธิด้วยการใช้ความมักน้อยสันโดษด้วยการใช้ปัญญา สอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขความพอกับเราได้ นอกจากความนอกจากการตัดความอยากต่างๆ ให้มันหมดไปจากใจเท่านั้น นอกจากการทำใจให้สงบนี้เท่านั้น ถ้าไม่มีความอยากใจก็จะสงบ สงบแล้วมันก็จะพอ แม้จะอดตายมันก็ไม่หิว ใจไม่หิว ร่างกายมันหิวก็เรื่องของร่างกาย พระพุทธเจ้าอดข้าวต้องสี่สิบเก้าวันใจของท่านมีความสงบมีสมาธิท่านถึงอดได้ เพียงแต่ว่าตอนนั้นยังตัดความอยากไม่ได้ เวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็หิวอยากได้ ก็เลยรู้ว่ายังไม่บรรลุจะบรรลุด้วยการอดข้าวนี่ไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ได้ตายด้วยการอดข้าว กิเลสมันตายด้วยการเห็นโทษของความอยากกินข้าวมากเกินไป ถ้ากินข้าวด้วยความอยาก มันก็จะทุกข์เพราะมันจะอยากไปเรื่อยๆกินมื้อนี้แล้ว เดี๋ยวก็อยากจะกินมื้อนั้นต่อ ร่างกายมันถึงพองขึ้นมาเป็นตุ่มนะถ้ากินด้วยความอยากนะถ้ากินด้วยความจำเป็น กินแบบกินยามันก็จะไม่พอง กินวันละมื้อนี่รับรองได้ไม่มีวันพอง ที่พองกันก็เพราะกินวันละสี่ห้ามือ้อแล้วมื้อหนึ่งก็ดับเบิลกันอย่างน้อยจานเดียวกินไม่พอต้องสองสามจานนู่นยันเรื่องของเราก็คือเรื่องของของการมากำจัดความอยากต่าง ๆ ความโลภความโกรธความหลงด้วยการมาทำบุญทำทานกัน คอยกำจัดความโลภอยากได้เงินเยอะๆ เราต้องเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเอาแค่นี้ มากกว่านี้ไม่เอาเออมันจะได้ไม่โลภ คือตั้งเพดานไว้ว่าจะได้แค่นี้พอแล้ว มีแค่นี้พออยู่พอกินแล้ว ถ้ามีมากกว่านี้เอาไปทำบุญแล้วอย่างนี้ใจเราก็จะมีความสุข ความอยากก็จะน้อยลงไป แล้วเราก็จะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิกัน มารักษาศีลกัน มาศึกษามาใช้ปัญญาเจริญปัญญากัน ถ้าเรามัวแต่ไปหาเงินมันจะไม่มีขอบเขตได้เท่านี้มันก็อยากจะได้เพิ่ม เปิดร้านได้สองสาขาเดี๋ยวก็อยากจะเปิดสาขาที่สามสาขาที่สี่ถ้ามันขายดิบขายดีคนมาซื้อมันก็ขยายไปเรื่อยๆใช่ไหม เห็นไหมเซเว่นตอนต้นมันเริ่มกี่สาขา มันก็เริ่มต้นไม่กี่สาขาพอขายดีก็ไปขยายต่อเปิดไปเรื่อยๆแล้วมันอิ่มมันพอไหมเงินมันเยอะขึ้น แต่ใจมันสงบไหมใจมันอิ่มมันพอหรือยัง มันไม่พอมันมันอยากจะอยากจะขยายเพิ่มต่อไปก็ไปขยายที่ลาวที่เขมรต่อที่พม่าต่อ ใจก็จะไม่มีวันที่จะมานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบมาตัดกิเลสมาตัดความอยากต่างๆได้ ร่างกายเป็นเศรษฐีแต่ใจอาจจะเป็นเปรตโดยไม่รู้สึกตัวนะนั่นก็ขอให้เรานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญของใจที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโหธรรมาวาทานติ อายุวันโอสุขัง ภาลาวันนี้มีคำถามภาษาอังกฤษประมาณที่สองข้อครับอาจารย์ได้เดี๋ยวเอาสักอีกสักห้านาทีหรือติดเดี๋ยวสักรอสักพักก็ได้ไม่เป็นไรให้แต่คำถามทางภาษาไทยให้มันหมดก่อนนะอ้าว ครยังไม่ได้ถวายของอยากจะเข้ามาก็ถวายได้หรือใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้ อ่ะเป็นยังไงสบายไหมจำหน้าได้แต่นึกไม่ออกพอที่ที่ยมพูดใช่ไหมใช่ใช่ดูยกส้มปล่อยเมื่อวานคุยกับโยม ถามเขาดูเขาบอกเขาจาได้แต่พูดกับส้มปล่อยใช่ไหมแม่ชื่อส้มปล่อยนะ่ค่ะไม่คุยกับโยมอ่าอยากคุยกับเขาดูถามเขาดูเขาอยากจำได้มีลูกชายเนี่ยตอนนั้นมีลูกชายด้วยใช่ไหมใช่ ตอนนั้น หนูยังเล็กอยู่อ่ะว่าหนูเล็กมากค่ะ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบเจ็ดค่ะ อ๋อห้าสิบเจ็ดมันก็ห้าสิบปีมาแล้วอย่างน้อยก็ตอนนั้นเขาเจ็ดขวบนะเจ็ดขวบโตเขาก็พี่คนโตเขาก็เจ็ดก็ไล่ๆก็น้องสาวเราเนี่ยน้องสาวเราก็หกสิบประมาณหกสิบรู้จักน้องสาวไหมไม่ไม่รู้จักนะอายุใกล้ๆกัน จำได้แต่เพียงว่าอยู่ที่นั่นนะคะแต่คนอื่นจำไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน อยู่พัทยาครับเนี่ยทกลางทำอะไรอยู่อ่ะ มีร้านขายเครื่องหนังนะคะอ่าแล้วมีลูกด้วย ตอนนี้ให้ลูกทำหมดแล้วลูกทำหมดแล้วปล่อยไปบ้างแล้วอะค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่หมด เออก็ยังทำได้ก็ช่วยกันไป คงไม่ได้ทำอะไรแล้วฮะหมายความว่าให้ก็ดูแลเพียงแต่เป็นที่ปรึกษาก็พอเออดีก็ดี จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญเรายังต้องไปต่อ เราต้องเอาบุญติดตัวไปบุญเหมือนเงินทองที่เราไปใช้ต่อได้นทำบุญทำทานรักษาศีลไปเราจะไปดี สินแปดสินแปดได้ยิ่งดี แต่สินห้าก็ได้สินห้าก็ดีขั้นต้นก็สินห้าให้ได้ก่อน ถ้าได้สินห้าแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะรักษาสินแปดเองเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าซื้อตั๋วชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองตอนต้นมีเงินซื้อชั้นสองก็ใช้ซื้อชั้นสองไปก่อนพอมีเงินมากเดี๋ยวก็อยากจะซื้อชั้นหนึ่งเองชั้นสองมันก็ติดติดอยู่ไอ้ตรงนี้แหละ คือไอ้เผลอเลอเผลอไม่เป็นไรก็หัดฝึกไว้เถอะถ้าบอกก็ตั้งสติไว้ตอนนี้เรารักษาศีลห้าแล้วโคตรพูดโกหกไม่ได้แล้ว เรื่องเรื่องฆ่าสัตว์นะฮะฆ่าสัตว์ก็อย่าไปฆ่ามันไล่มันไป ไล่มันไป ไล่มันไปทีเผลอจะไล่แล้วไปตกอะไรอย่างเงี้ยเผลอก็ฝึกได้ของนี้คอยเตือนใจแล้ว ว่าตอนนี้เราเราเราต้องเป็นมนุษย์เราอย่าไปเป็นยุงนะไปตบเขาต่อไปเดี๋ยว ตายไปก็ไปเป็นยุงให้เขามาตบเรานะสินแปก็ดีนะคะเวลาไปถือสินแปหลังเที่ยงแล้วไม่ต้องมีเรื่องกินเรื่องใช่ไม่ต้องกังวลมันสะดวกสบายไม่ต้องยุ่งยากใช่สุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยกินน้อยลงโรคภัยแค่จีบส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกินมากเกินไปนะพอลดได้ก็สุขภาพจะดีขึ้น มีหนังสือซีดีนะถ้าต้องการก็หยิบไปเต็มมีลูกกี่คนสองครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายอยู่ด้วยกันนะทำงานด้วยกันได้ว่า ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ร้านนนะสองคนทั้งสองคนช่วยกันไม่มีครอบครัว มีมีร้านคนเดียวผู้หญิงมีครอบครัว อ่าผู้ชายยังไม่มีอ่า ก็ให้เขาดูบริหารไปหมดแล้วอดี ผมก็นานๆก็จะออกมาดูเขาบ้างอะไรเขาบ้างเยอะมาก ผมก็จะอยู่กันสองคนบางทีก็ไปทำบุญบ้างบ้างเราอ่านหนังสือธรรมะไปแล้วจะได้ความรู้ แล้วก็จะอยากปฏิบัติเองข้อนิดหนึ่งเกี่ยวกับว่า ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยนะฮะกับการนั่งนั่งกรรมฐานเออเหมือนกันนะ ตอนต้นก็ต้องสวดก่อน ถ้านั่งนั่งเฉยๆไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อน ถ้านั่งดูลมไม่ได้ นั่งพุทโธไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อน เป็นการสร้างกำลังสร้างสติขึ้นมา พอเราสวดไปได้แล้วสักพักเราก็หยุดแล้วเราก็นั่งดูลมหายใจต่อได้เราต้องการให้ใจอยู่เฉยๆไม่ให้คิดอะไร นั่งกำหนดลมหายใจแล้วพุทเข้าโทออกหรือเปล่าทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่าง ดูลมเฉยๆไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ จะใช้รวมกันก็ได้ จะใช้พุทโธอย่างเดียว โดยไม่ต้องดูลมก็ได้มีสามวิธีพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องดูลมหรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธหรือเอาพุทเข้าโทออกเนี่ย มันมีสามวิธีด้วยกัน ใช้ได้วิธีไหนที่เราถนัดเราก็ใช้วิธีนั้นไปแต่ถ้ามันนั่งแล้วมันหงุดหงิดนี่เราลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้ได้นั่งหงุดหงิดเลิกนั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ บางทีที่มันหงุดหงิดเพราะใจมันอยากมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธไม่ยอมอยู่กับลมก็จะถ้าอยากจะนั่งต่อก็ลองสวดมนต์ไป ถ้านั่งสวดมันไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดิน แล้วก็ท่องพุทโธไป เวลาเดินก็พุทโธ พุทโธไป อ่าอย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปนั่งใหม่ได้ตอนสวดมนตเนี่ยตรวจตรวจแล้วง่วงอ่าง่วงก็หลับ ก็นอนเนี่ยมันนั่งสวดแล้วก็หลับไป ได้ยังไงก็มันได้เท่านั้นแสดงว่าหมดแรงถ้าอยากถ้าไม่อยากจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดิน้าเลหดยหรืออย่าไปกินข้าวหลังเที่ยงวันมันก็จะไม่ง่วงมันจะหิวมันจะไม่ง่วงถึงต้องซื้อสินแปดถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะสวดมนต์ไหว้พระนี่ต้องถือสินแปด แต่หนูเคยเจอคือว่าเขาบอกว่าเอทำสมาธิมันคู่กับความง่วงนอน แต่บางครั้งทำไมเราไปพอทำสมาธิกำหนดลมหายใจ ทำไมมันหายง่วงนอน ก็มันคัดมันมันมันอยู่ที่เรามีสติไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติมันก็จะง่วง ถ้ามีสติมันก็จะไม่ง่วงมีสติมันก็ไม่ง่วงอ่ามันจะสงบแล้ว มันจะเตือนก็ทำให้ยิ่งถ้าเรา ก็ยิ่งนอนไม่หลับเลย หลับ ถึงเวลาหลับมันหลับ ร่างกายมันเหนื่อย มันสติมันก็จะหมดไปเอง เวลาหลับแล้วเราก็ปล่อยสติไม่ต้องกลัวหรอกอย่างนั้นคนเราก็นอนไม่หลับเลยเนี้ยหลับง่ายจะตายไปเวลาหลับเนี่ยหัวถึงหมอนก็หลับกลัวไม่หลับมากกว่า กลัวไม่หลับกลัวไม่หลับ หลับได้อ่ะ ดี กลัวไม่หลับที่ผมหลับแล้วก็ยังเดินจงกรมอยู่เลยคิดมาก คิดเครียดฟุ้งซ่านไม่มีสติ ถ้ามีสติมันจะไม่ฟุ้งซ่านสมมตินี้ถือเป็นกรรมฐานนั่นก็เป็นการฝึกสติสมาธิไปไม่ใช่กรรมฐานก็กรรมฐานมันมีสมถะกับวิปัสสนาเราที่ว่าทำมารู ก็สติทั้งนั้นไงส่วนมนต์นี่ก็ธรรมานุสติไงมีสติอยู่กับบทกับธรรมะธรรมะ ก็คือบทสวดมนต์ต่าง ๆ นี่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่พุทโธนี่ง่ายสุดก็แล้วแต่บางคนก็มันง่ายแต่ยังทำไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธมันอยากจะคิดนู่นคิดนี่แต่พอมันสวดมันก็ไม่คิดเป็นอ่านหนังสือธรรมะนี่ไม่ใช่ ก็เป็นสติด้วยเป็นการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับฟังเทศฟังธรรมไป ก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาถ้าหนังสือธรรมะแล้วใจไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับหนังสือนี่มันก็เป็นสมาธิ แล้วอ่านแล้วเข้าใจก็เป็นปัญญา ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญา อ่า เอามาวางไว้เลยสิ เอามาแจกเลยเรามีหนังสือใหม่มาญาติโยมเอามาให้แจก เป็นของใครอ่ะ ของน้องตาเลยใช่ค่ะอืมอืมเอามาวางไว้เลยใครต้องการก็หยิบได้ มีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าว่ามาที่ทางอาจารย์ถามถึงเรื่องพอนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเรียนเราไปสมัครงานใหม่นะคะแล้วงานที่เราได้รับข้อเสนอมาเนี่ย เป็นลักษณะตัวงานที่ดี แต่ว่าค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย ซึ่งเรา ถ้าถ้าเราบอกว่าเราต้องการความพอเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกลักษณะงาน หรือว่าเราจะต้องมองค่าตอบแทนเพราะเราต้องมีเหมือนภาระที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยค่ะ มันเราหาเงินก็เพื่อเอามาใช้ใช่ไหมใช้กับสิ่งที่มันจำเป็นใช้ถ้าเขาให้เงินเดือนไม่พอ มันก็ไม่พอใช้เลยมันไม่ได้คำว่าพอก็คือด้วยพอด้วยเหตุด้วยผลคือไม่ใช่มากเกินไปแล้วก็น้อยเกินไป ก็พอกับรายจ่ายถ้ามันมากกว่ารายจ่าย ก็ได้ แต่เราก็เอาไปทำบุญถ้ามันเหลือก็ไปทำบุญ แต่เราไม่ได้คิดว่าจะเอาทำแล้วเก็บสะสมไว้ เพื่อจะได้มีร่ำรวยจะได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการหาเงินหาทอง หาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทงองปัจจัยสี่พอเพียงหรือไม่ ไม่ได้หวังจะซื้อบ้านเป็นมะคฤหาสน์ซื้อรถคันละหลายล้านหรืออะไร อย่างนี้ซื้อของที่มันจำเป็น แล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยนอกจากเราประหยัดเรารู้จักอดออมเรารู้จักตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไป มันก็ลดได้ ช่นถ้าเราปฏิบัติทำได้ เราก็ตัดรายจ่ายทางด้านบันเทิงไปได้ทีวี ก็ไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องไปซื้อแผ่นมาดูซื้ออะไร อาจจะดูของฟรีไปอะไรทำนองนะถ้าดีก็ปฏิบัติทำดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่า แล้วมันจะประหยัดรายจ่ายได้เยอะ สำหรับตัวเราแต่ถ้าสำหรับคนอื่นที่เราต้องเลี้ยงดูก็เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เราก็เลี้ยงเขาไปตามอัตภาพมีทางบ้านถามไหมเอาสัก พักหนึ่งเอาสักสิบห้านาทีก็ได้มั้งคำถามจากคุณรัตนา สิ่งที่มากระทบจิตใจวันนี้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนใจ เรานิ่งไม่โกรธไม่เกลียดเขาแม้แต่เรื่องที่เขาด่าบุพการีของเราทั้งที่เราเคยช่วยทั้งเงินและแรงกาย ทุกเรื่องที่เขาเดือดร้อน แต่ทำไมเราสั่งน้ำตาที่ไหลไม่ได้ แต่จิตมันนิ่งไม่มีอารมณ์โกรธหรือเกลียดมันเสียใจมันถึงน้ำน้ำตามันยังไหลใช่ไหมก็ยังห้ามยังไม่นิ่งเต็มที่ ถ้านิ่งเต็มที่มันต้องเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรคำถามจากคุณจิรพัฒน์ถ้านั่งสมาธิราวหนึ่งชั่วโมงด้วยการกำหนดลมหายใจพุทโธ แล้วปรากฏว่า ประมาณนาทีที่สี่สิบถึงห้าสิบเกิดสะดุ้งแขนยกขึ้นมาเอง โดยไม่มีสาเหตุใด ๆ ไม่ได้มีเรื่องตกใจใด ๆ สะดุ้งเองขอกลับเรียนถามว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไรครับเกิดจาก สติมั้งสติมันเผลอไปใจมันก็เลยสะดุ้งขึ้นมามันสะดุ้งแล้วก็ให้มีสติทำต่อไป ให้รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็เหมือนกับว่าเราอาจจะสับประงก ขับรถสับประงกพอเรารู้ว่าเราสับประงกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาขับต่อไป นั่งภาวนาต่อไป พุทโธกับลมต่อไป ก็ไม่มีอะไร มันอาจจะเกิดบางทีมันก็มันไม่มีเหตุที่เราไปสามารถที่จะไปรู้ได้ แล้วก็รู้ว่ามันเป็นการปรากฏการณ์ของเหตุการณ์หนึ่งก็แล้วกัน ให้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ผ่านไป เป็นอดีตไปแล้ว เราก็ไม่ต้องไปสนใจ เราก็ทำงานของเราต่อไป ถ้าเราดูลมพุทโธเราก็ดูลมพุทโธต่อไป คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณนิพาวันนะครับกาเรียนถามเรื่องการออกจากสมาธิที่ถูกต้องควรกำหนดอย่างไรเจ้าคะก็เวลานั่งแล้วจิตสงบมันก็จะนั่งเฉยๆได้พอจิตไม่สงบมันเริ่มคิดเนี่ยมันก็อยากจะออก อยากจะออกก็ออกออกด้วยด้วยการมีสติหรือว่าถ้าอยากจะทบทวนว่า วันนี้เรานั่งแล้วผลมันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจ ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้คราวหน้าเราก็ต้องทำแบบนี้อีก แต่อย่าไปอยากให้มันเป็นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุ มันก็จะไม่เป็น คราวหน้าพอเรานั่ง ถ้าเราอยากให้มันเหมือนคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าคราวนี้มันสงบได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้เราไปอยากให้มันเกิดโดยความอยากมันไม่เกิด แล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สงบ เวลานั่งคราวหน้าก็อย่าไปอยาก ให้ทำเหมือนกับที่เราทำแบบนี้คราวนี้ ถ้าเรามีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมแล้วก็ทำแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเหมือนกัน ก็ให้มีสติตลอดเวลา เวลาอยู่ในสมาธิก็มีสติ พอจากสมาธิก็ให้มีสติต่อ ถ้าเราพุโทโธต่อไปได้ก็พุโทโธไป ถ้าเราไม่พุโทโธเราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ อย่าปล่อยให้มันไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยพยายามควบคุมความคิดต่อไปคำถามจากคุณวัชรินการบนบานไว้ว่าจะทำโน่นนี่นั่น แล้วเกิดเปลี่ยนใจ เช่นการบวชแล้วเกิดเปลี่ยนใจ จะมีอันเป็นไปหรือไม่ ได้ยินว่าการบวชอันนี้ส่งแรง แล้วแก้ไขได้หรือไม่ครับ การบนบานก็เป็นเหมือนกับการทำสัญญาสัญญากับตัวเราเองนี่แหละ ไม่ได้สัญญากับใครหรอกแล้วถ้าเราผิดสัญญาเราก็จะเป็นคนสับปรับเป็นคนไม่มีสัจจะ มันก็จะเป็นนิสัยไม่ดี ต่อไปจะทำอะไรก็ทำไม่ได้หลอกตัวเองไปเรื่อยๆบอกว่าพรุ่งนี้จะไม่กินเหล้าพอถึงเวลาก็กินเหล้าอย่างนี้ต่อไปมันจะทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จ คนที่ตั้งสัจจะว่าจะทำอะไรแล้วต้องรักษาสัจจะถึงจะสำเร็จได้ เหมือนตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนต้นโพพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะว่า ถ้าเรายังไม่บรรลุ เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดเราจะภาวนาต่อไป แม้นเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไป เราก็จะไม่ลุก เราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดภาวนาจนกว่าเราจะบรรลุจนกว่า กิเลสตัณหาต่างๆมันตายไปจากใจหมด ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะไว้เดี๋ยวพอถึงเวลานั่งไป เดี๋ยวพอมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แล้วอยากจะไปทำนู่นทำนี่มันก็ไม่สู้ต่อแล้ว มันก็จะไป แต่ถ้าเราตั้งสัจจะว่าเราทำเราก็ไม่ไป เป็นตายยังไงเราก็ไม่ไปถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะชนะมันได้เห็นการก่อนที่เราจะตั้งสัจจะเราก็ต้องดู ความสามารถของเราว่าเราสามารถทำตามที่เราตั้งใจได้หรือไม่งั้นถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่าไปตั้ง ตั้งในสิ่งที่เราทำได้ เช่นเรานั่งสมาธิได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเราถ้าอยากจะรักษา ความสามารถนี้ไว้เราก็ตั้งสัจจะไว้ว่า ถ้ายังไม่ครบชั่วโมงเราก็จะไม่ลุก ถ้าเราเคยนั่งมาแล้วได้ เราก็ควรจะนั่งต่อไปได้ แต่ถ้าเราไม่ตั้งเราอาจจะเบื่อขึ้นมาอาจจะนั่งครึ่งชั่วโมง แล้วก็ลุกไปก็ได้ แต่ถ้าเราตั้งสัจจะมันก็จะไม่ลุกมันก็จะนั่งต่อไปจนกว่า มันจะครบชั่วโมงคำถามจากคุณมาริกา เวลาเราอยู่กับคนใกล้ชิดไม่เห็นด้วยกับการทำความดีของเรา ไม่ศรัทธาในการกระทำของเรา เช่นไปสวดมนต์ที่วัดบ่อยๆวันพระใส่ชุดขาวทำบุญ ถวายผ้าไตรฟังธรรม เมื่อเดือนที่แล้วไปทุกวันร่วมฟังธรรมและทำบุญก็หาปัจจัยเอง บางคืนก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ถามว่าเราคิดยังไงกับเขาเราต้องคิดยังไงกับเขาคะคือเราอย่าไปหวังให้เขาเห็นดีเห็นชอบกับการกระทำของเรา เพราะความเห็นของเขากับของเรา มันอาจจะแตกต่างกันได้ ฉะนั้นเราอย่าไปหวังอะไรจากเขา แล้วเราก็จะไม่เสียใจ ถ้าเราไปหวังว่าเขาควรจะชื่นชมยินดีกับการกระทำของเรา แต่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ เขาก็ไม่ชื่นชมยินดี เราก็จะเสียใจได้ฉะนั้นอย่าไปหวังอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่เสียใจ ปล่อยเขาเรื่องของเขา ความยินดี ความชื่นชมยินดีของเขาก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเรา สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวเราก็คือการทำความดีของเรานี่แหละงั้นขอเราทำความดีโดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นคนอื่นจะเห็นดีเห็นชอบด้วยหรือไม่ก็เรื่องของเขา ขอให้เราทำความดีไปเถอะ แล้วความดีของเรา มันจะทำให้เราดีขึ้นไปเอง เราไม่ได้ดีด้วยความเห็นดีเห็นชอบของคนอื่นหรอก นี่มันเป็นกิเลส ความอยากอยากให้คนอื่นเขาสรรเสริญ ห็นดีเห็นชอบด้วยพอเขาไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็เสียใจ งั้นอย่าไปสร้างความเสียใจให้กับตนเองโดยเปล่าประโยชน์ให้เรามุ่งมั่นทำความดีของเราไป แล้วใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเขา เราไปห้ามเขาไม่ได้คำถามจากคุณหนุ่ยนั่งภาวนาจิตใจจะไม่ค่อยสงบจะเกิดกุศลไหมครับ ถ้าไม่สงบก็ยังไม่เกิดกุศล มันก็เหมือนกับไม่ได้นั่งนะ มันดีตรงที่อย่างน้อยมันมีความพยายามมีการฝึกหัดแล้วพยายามไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะสงบอย่างที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ดีกว่าไม่นั่งเลยดีกว่าไม่พยายามเลย ก็จะไม่มีวันสำเร็จ แต่พยายามแล้วยังไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร พยายามต่อไป เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน ข้อที่สอง การสวดมนต์กุศลมากกว่าการทำบุญไหมครับ คือการสวดมนต์ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งคือคำว่าบุญนี้คงหมายถึงการให้ทานให้สละข้าวของเงินทอง ความสุขที่ได้จากการทำทานนี้มันน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีล ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็น้อยกว่าความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบการสวดมนต์ก็เพื่อให้มันสงบ แต่ถ้าสวดแล้วยังไม่สงบก็ยังไม่ได้ความสุข มันไม่ได้อยู่ที่ว่า สวดมนต์แล้วจะได้บุญทันที สวดมนต์แล้วมันยังอาจจะไม่ได้บุญก็ได้ แต่ทำทานนี่ทำปุ๊บมันก็ได้บุญเลย ยังถึงแม้จะน้อยกว่า มันก็ยังเป็นบุญมากกว่าการสวด สวดแล้วใจฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยใจไม่สงบ มันก็ไม่ได้บุญ ถ้าอยากจะได้บุญสวดแล้วจิตมันต้องสงบ เย็นสบายมีความสุข มันจะรู้เองว่าความสุขที่ได้จากอะไรนี่มันดีกว่าดีกว่ากันอย่างไร เวลาเราทำบุญเราก็จะรู้ว่าเราได้ความสุขอย่างหนึ่ง พอเรารักษาศีลได้เราก็จะรู้ว่าเรามีความสุขอีกอย่างแล้วเวลาเราทำใจให้สงบได้เราก็จะรู้เองว่ามันเป็นความสุขอีกอย่าง ที่มีน้ำหนักต่างกันไป คำถามจากคุณนโมพิจารณาอย่างไรให้จิตสงบกับคำนินทา ด่าว่าหรือคำสรรเสริญ เอาอกเอาใจเจ้าคะเราจะดับภพชาติกับบุคคลที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรพระเจ้าสอนว่าเราอยู่ในโลกที่มีการสรรเสริญดินทาเป็นธรรมดา เหมือนกับมีฝนตกแดดออกเป็นธรรมดาถ้าเราไปเลือกว่าจะเอาแต่สรรเสริญไม่เอานินทาเราก็จะทำใจไม่ได้ เวลาที่เราเจอคำนินทา ตอนนี้พวกเราไม่ชอบคำนินทากัน ไม่ยอมรับคำนินทากัน พอเจอคำนินทา ก็เสียใจกันแต่ถ้าเรารับมันได้เหมือนกับเรารับคำสรรเสริญ เราก็จะไม่เสียใจ วิธีที่จะรับมันได้ก็ต้องมองว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ ฝนตกฝนตกแดดออกนี่เราดับเราเรารับได้หมดใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราเลือกไม่ได้ เราสั่งมันไม่ได้ฉันใดการสรรเสริญนินทา ก็เหมือนฝนฟ้าอากาศ เราก็เลือกไม่ได้เหมือนกัน คนจะสรรเสริญเราก็ห้ามเขาไม่ได้ คนจะนินทาเราก็ห้ามเขาไม่ได้ยันหัดทำใจเสียว่าเราต้องเจอทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นธรรมดา วิธีที่จะทำให้เรารับคำนินทาได้ก็หัดด่าตัวเราเองเรื่อยๆ เราไม่ชอบคำด่าคำไหน แล้วก็เอามาด่าเรื่อยๆ ไอ้ควายไอ้เปรตอย่างนี้ เรียกตัวเราเองอย่างนี้เรื่อยๆ ให้มันชินหู ต่อไปใครเรียกเราไอ้ควายแล้วก็เออไม่เป็นไรเราเรียกตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมก็เท่านั้นเอง เรามันชอบเป็นนางงามเป็นนางจักรวาลกันพอใครว่าเป็นเปรตเป็นผีหน่อย ก็โกรธเสียใจ มันก็แค่คำพูดเท่านั้นแหละมันจะไปเปลี่ยนความจริงของเราได้อย่างไรใช่ไหมถ้าเราเป็นเปรตต่อให้เขาเรียกเราเป็นนางงามจักรวาลมันก็ยังเป็นเปรตอยู่ดีนั่นแหละ ถ้าเราเป็นนางงามจักรวาลเข้ามาเรียกเป็นเปรตเราก็ยังเป็นนางงามจักรวาลอยู่ดีะ มันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนอื่นแค่หน่อยอให้สอนใจแบบนี้ใช้เหตุใช้ผลแล้วต่อไปมันจะเฉยกับคำคำด่าคำชมชมเราแต่เราไม่ได้เป็นมันก็มันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าเราสวยแต่เราหน้าเกลียดจะตายแบบนี้ มันก็ยังดีใจใช่ว่าพอเขาว่าเราสวยหน่อยนั้นดีใจแล้ว ทั้งที่ไม่ใช่เป็นความจริงเพราะเราหลงเราติดกับคำสรรเสริญ แล้วก็เกลียดความนินทา เราต้องมาสอนใจว่ามันเป็นแค่คำพูดเท่านั้นเป็นเสียงมันไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเลยความเป็นจริงมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว เราดีใครจะมาว่าเราไม่ดีเราก็ยังดีอยู่เราชั่วใครจะมาชมว่าเราดีเราก็ยังชั่วอยู่มาเราพยายามปดูตัวเราเอง ให้เห็นชัดว่าเราดีแล้วไม่ดีเราเป็นควายหรือเปล่า เวลาเขาเรียกเราควายเนี่ยเรามีเขาหรือเปล่า มีหางหรือเปล่า ให้เราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามฝนฟ้าร้องได้ไหมเมื่อกี้ฟ้าร้องเปี้ยงๆงเนี่ยไปห้ามมันได้ไหมก็ปล่อยมันร้องไปสิมันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราก็คือการทำใจให้เฉยเฉยจะเฉยได้ก็ต้องมีสติ ถ้าใจมันเริ่มมีอาการก็พุโทโธพุโทโธไปเลยเวลาใครด่าเราใครพูดอะไรเราใจสั่นใจไม่สบายแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับคำพูดของเขา เดี๋ยวพอเราลืมคำพูดของเขาใจเราก็กลับมาเป็นปกติฉะนั้นหัดฝึกสติไว้ให้มากๆแล้วสติจะช่วยเราได้ ในทุกกรณี เวลาโกรธก็ทำให้ใจเราหายโกรธได้ เวลาเสียใจก็ทำให้เราหายเสียใจได้ ถ้าเรามีพุทโธ เวลากลัวก็ทำให้เราหายกลัวได้ ถ้าเรามีพุทโธฉะนั้นพยายามหัดพุทโธไว้ พุทโธนี่เป็นเหมือนยาหมองใช้ได้ทุกโรค เป็นแผล ัดกัดต่อยเป็นอะไรก็ทามันเลย ปวดหัวปวดขมับ ก็ามาทาที่ขมับ เดี๋ยวก็หายปวดพยายามหัดท่องพุทโธพุทโธไว้หมดแล้วเหรอคำถามสุดท้ายเออสุดท้ายคำถามข้อสุดท้ายจากคุณออม การที่จิตเบากายเบาแล้วทำอย่างไรต่อคะก็รักษามันสิให้มันเบาให้มันสบายไปเรื่อยๆอย่าไปให้มันหนัก ถ้ามันหนักเมื่อไหร่ ก็ทำให้มันเบา ที่หนักเพราะเกิดจากกิเลสเกิดจากความอยาก อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เราหนักอกหนักใจขึ้นมา แต่พอเราไม่มีความอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นนี้ เราใจเราก็เบาขึ้นมาหัดปล่อยวางอยู่เรื่อยๆอย่าไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาถ้าเราสอนบอกเขาได้ก็สอนไปบอกไปเท่านั้นเอง เขาจะทำตามเราหรือไม่เราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปบังคับเขาไม่ได้หมดแล้วนะ ภาคต่อไปเป็นภาษาอังกฤษ แล้วมีชาวต่างประเทศที่เขาติดตามทาง YouTube ทางอะไร เขาก็จะส่งคำถามมาทางอีเมล แล้วเขาก็จะรอให้เราตอบทาง YouTube ทาง Facebook นี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปฟังกันงั้นถ้าใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็อยู่นะแต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องอยากจะกลับก็กลับได้ให้เวลาตัดสินใจ ตอนนี้ตัดสัญญาณก่อนนะเราจะเปิดสัญญาณใหม่ อันนี้เป็นชาวสิงคโปร์ อ่า go ahead connect yet not yet five four three okay นะ okay Uh, question number one from Singapore, from J Lo. How do we know when to switch to vipassana contemplation or when we should go back to our meditation to force the mind back to into stillness? Well, first of all, you should uh, practice uh, samatha, making your mind calm first, make your mind happy. Once your your mind is peaceful, calm, and happy, then when you are not sitting in meditation, you can then contemplate on the true nature of the body. That is, this is vipassana, reminding your your yourself that the body will get sick, get old, and die, and there's nothing you can prevent it from happening. If you cannot accept this, then your mind will suffer. You will be sad. But if you accept this truth, then your mind will not be sad, nor happy, nor, nor suffer. So you first have to practice samatha first, calm your mind. Because if your mind is not calm enough, it doesn't want to contemplate on the nature of the body. The defilement would want the mind to think about other things, like going to to vacation or going to shopping, going to find things to make you happy, then you will you will forget that you will get sick, get old, and die. And when you get sick, get old, or die, you will become very unhappy. But you, you keep reminding yourself that this body will get sick, get old, and die soon. And you have to be ready to accept this truth. Because if you're not uh, willing to accept the truth, you will become unhappy. But if you can accept the truth, then when it happens, it will not make you sad or unhappy. So you have to do both. You have to do, when your mind is not calm, you have to calm your mind first. After your mind is calm, then you then after that, when you come out of your meditation, then you can contemplate on vipassana. But if when you meditate for calm and when your mind become calm, don't do anything. Maintain calm as long as possible until you can no longer stay in in the meditation. And when you get out and you start to go do things then you start keep contemplating on the nature of your body or on the nature of everything, like your possession. Everything that you own, you will lose them one day because they are anicca, they are impermanent. They don't really belong to you. And if you are attached to them, you will become unhappy, sad. But if you know that they will have to change, they will have to leave you, and you're willing to let it happen. You're willing to accept it. When things happen, then it will not make it will not hurt you. Question number two from Malaysia from Jason Chua. Can we improve our wisdom by merely practicing contemplation of the truth? Well, if you constantly contemplating, it will make you not forget. Say, you have to remind yourself all the time uh, the truth of existence, like anicca, dukkha, anatta. Because when you don't contemplate, don't remind yourself, you will forget, and then you'll think that everything is permanent, everything is good, everything belongs to you. So you have to constantly remind yourself until you don't forget. Once you don't forget, then you don't you don't have to contemplate anymore. Once you know that you will die and you are happy to die, then you don't have to contemplate anymore. Once you know that you will lose everything and you're happy to lose everything, then you don't have to contemplate. But if you're still sad when you think about losing things, losing your life, then you have to keep contemplating until your mind accepts the truth. When the mind accepts the truth, then it will be happy. Question number three from Penang, Malaysia, from Max Lee. After finish chanting for 20 minutes, I bring my focus on Bhutto and feel the brightness in my forehead. I also noted that there's no sensation on my palms, but I can feel the tight tension around that area. I ignore all these feelings and focus on my breathing and also the rising and falling of the abdomen. So my problem is that after about one hour of meditation, I will come out of it. Even though I try to recite Puto to go back to my meditation, it seems like something is pulling me away from my meditation. Can Ajahn advise, please? Yeah, because your defilement is too strong. Your defilement wants to pull you away from meditation. It wants to pull you to go watch TV, uh, go to drink coffee, uh, go to do things with your body. So you have to keep uh, developing mindfulness e even after you stop meditating. After you come out, you should continue on with your mantra. Keep reciting Putto Putto. Then this will resist your desire, your defilement, and it will make your defilement become uh, weaker and weaker. When your mindfulness becomes stronger, then your defilement will become weaker. But if you don't maintain your mindfulness, then your defilement will become stronger, and then it will then pull you away from your meditation. Question number four from Malaysia from Lee Yu Suan: After a sitting meditation, can we send merits to the departed ones or any beings? Is it the correct way? Not really, because you haven't yet achieved the result from your meditation, so there's nothing you can send. Unless when you finally attain to jhana, then you can send that to the deceased. But the best way is to make dana, because when you make dana, you you achieve you you have you have uh, you have peace and happiness from giving dana then you can dedicate that peace and happiness to the deceased. But when you sit and meditate and your mind hasn't yet be become happy, then you can you have nothing to dedicate for the dead to the dead. So usually people don't don't use meditation as a form of dedicating merit. They use dana. Question number five from Switzerland from Mr. Claudio. How is the process of death and reborn? Is it true that during the moment of death, one can become enlightened? You can become enlightened anytime yeah, when you see the Four Noble Truths. You see that your dukkha arises from your desire. See, when you're about to die, you will have dukkha. And if you can see that the desire, the the cause of your dukkha arises from your desire not to die, your desire to live. And if you can get rid of this desire, then you can become enlightened. So, how is the process of death and reborn? Death is when the body stops breathing, like the automobile. When the car can doesn't move anymore, you cannot start the engine. Then the driver has to go look for a new car the same way with the mind and the body. The body is like the car to the mind. The mind is like the driver. So when the body doesn't perform anymore, then the mind go buy a new car, buy a new body, go look for a new body and get reborn. Just changing of bodies, that all. Birth, death, and death and birth is the changing of an old body to a new body. Question number six uh, from the same person from Switzerland. Uh, just after I woke up, there is someone talking to me. The someone is a uh, thinking that has no greed, hatred, or delusion, or maybe when the kilesa has not interfered. The inner voice with wise talk occurred two times before I came to Thailand, and because of this, I cannot be a monk. Can Ajahn comment and advise, please? Cannot be a monk? Yeah. Why? What's wrong with some, being a monk? There's some inner voice talk. Just disregard everything. They are just illusion. They come and go. Yeah. You have to stick to reality, not what happens in your mind. You have to look at the reality of your your life. If you want to ordain and if you are qualified for ordination, you can ordain. It doesn't it doesn't matter what your inner voice tell you. So disregard the inner voice, it, especially the inner voice that is uh, baseless, uh, have no any good reason. Yeah. Stick to the inner voice that that is good, that is beneficial. If your inner voice says you should go ordain, then you should follow that inner voice. But if your inner voice tell you not to ordain, then you should disregard, because that is not the the profitable or beneficial to you. Question number seven from Kuala Lumpur, from Malaysia, from Mr. Kam Ki. When I meditate focusing on the breath or reciting mantra, I find myself keep drifting into thoughts. Instead of using breath or mantra to focus the mind, can we use the following? Uh, she mentioned about three things. The following to focus our attention, which is listening to the sound, feeling the body weight, or just let the thought think about anything and just let it be? You can use anything, and you you will still keep thinking because you don't have enough mindfulness. So before you can sit and meditate, you must first have stronger mindfulness. So you must first develop more mindfulness in your daily life by maintaining a mantra all the time. One from the time you get up start uh, reciting butto butto butto. Don't let your mind think. Only think when you have to. But if you think, fantasizing or dreaming, stop them. Bring them back to butto butto butto. If you have stronger mindfulness when you sit, then doesn't matter, matter which method, your mind will not be thinking. Your thinking is not has nothing to do with the method. Yeah the the the mind thing because you don't have the mindfulness to stop it. See? So you have to develop mindfulness to stop your thinking before you meditate. And you can use any kind of method you like. You can watch the breath. You can use the mantra. Uh, you can watch your thought. If you if you think and you can stop it, then you can keep stopping your thought. So it doesn't matter which method. What matter is your mindfulness, whether you have it or not, have it enough to stop your thinking or not. If you don't, then you should try to develop as much as possible before you can meditate successfully. Question number eight from the same person from KL, Malaysia. I have anxiety and fear that people might laugh or think of me as weird when I try to practice giving and helping others. Sometimes the feeling is so strong that I shy away from my initial intention of helping others. How can I eliminate this social anxiety? You can look that we are all the same. See, we have 32 parts. We are all the same. We are born and we will get sick, and old, and die. So try to look at the the sameness of us then you will not feel inferior or superior to other people. But if you look at uh, the other things like their wealth or their ability to to to do things, then you can it make can make you feel inferior or superior. So try to look at the things that make us all equal. Is that we have the same kind of body, have the thirty-two parts. You know, we get old, get sick, and die. So once we can see that we are all the same, then we won't feel afraid with anybody. And another another reason why make you feel afraid is because you might have done something wrong. So try to keep the five precepts. If you can keep the five precepts, then you won't feel uh, afraid of anybody because you haven't done anything wrong so nobody can criticize you or say anything bad thing about you. And if they do, it's not the truth, so you don't have to pay attention to them. As long as you know that you are good, you're not doing anything bad. So try to keep the five precepts and try to look at the same thing, at look at everybody as the same. We have the mind that drives the body, and the, the body we have is the same. We have 32 parts, and the body will get old, get sick, and die. So there's no difference between us. So it's the same. He said he's shy to go make dana. He feels shy to make dana. Well, make dana is good for you because make dana will make you feel good. Yeah. So if you want to feel good, make dana. Question number nine from Malaysia, from Mr. Chiu Ting. Ajahn mentioned that the memory is not in the body. Does it mean that memory is part of the mind? Yes, sanya is part of the nama kanda. The nama has four kanda: vedana, sanya, sankara, vinyana. Vedana are feelings. Sankara are thoughts, thinking. Sanya are memory and vinyana are consciousness. See? So this four stay with the mind, doesn't die with the body. But part of the memory might rely on the body functioning, like the brain, to send the to send the mind the messages. See, so if the the, the brain stops working and cannot send messages to the mind, then it cannot re remember some of the thing that the the body sees or hears. See? Because the, the the brain doesn't tell what kind what what it is seeing or hearing. So so part of the the, the memory works depending on two on part of the body and on the mind. But even without the body, you can still recollect what you did in the past. Like you can recollect your past lives. This you don't need the body to to recollect but you need a calm mind to be able to retrace back your your past life. Or if you if you want if you remember if you forget what you did yesterday, if you sit in meditation, you might be able to retrace and go back to what you did yesterday. This is the function of the mind. But if you have to use the body to remember things, then if the body doesn't remember, then you cannot remember so this is something physical and mental. If it's purely mental, then you can still remember. If you, you if you have strong memory, you can remember your past lives. Like the like the Buddha, he he remember he was uh, was this or that person in that past life did and did certain thing. But not everyone who meditate can have this ability. It depends on each individual's uh, ability to recollect. Some people don't have that much ability, so they cannot re remember past lives. Some do, some don't. So it's considered to be a special, special ability, but it, it is not necessary for the practice for enlightenment. You don't need to know which life you were, what were you were in your past life to become enlightened. Question number 10 from KL, Malaysia, from Tung Kamki. How can we deal with the frequent negative thoughts and the subtle feeling of fear that come from fear of sickness and death in our head? So how can we deal with it and how to let go of this fear? First, you just recite a mantra. Keep reciting a mantra. Butto, butto, butto. Then when you recite mantra, then you cannot think about all these things. So first, try to develop this ability to recite the mantra. Then you can can stop all your negative thoughts when they come up. Once you can control or stop your negative thoughts, the next thing you can direct your mind to think positively think truthfully, not not positively, but think truthfully. Like if you're afraid of death, then you just have to think that what that the body will have to die. But the the one who afraid of death doesn't die with the body. That's the mind. You can separate the body from the mind. Then you know that you are not the body. Then you will not be afraid of death of the body. This is thinking truthfully. But before you can think truthfully, you first have to stop thinking falsely. Uh, you know, your fear of death is fear of is thinking not correctly. So you have to first stop this thinking, this negative thinking, this false thinking. Once you can stop them, then you can then direct the mind to think truthfully. Question number eleven from the same person. By reciting butoh butoh, sometimes I'm able to overcome feelings like greed and anger, but they come back very quickly. How to use wisdom to permanently overcome desire and negative mental states like greed and anger? You have to see that everything you desire for will lead you to suffering, not lead you to happiness. It will give you just a brief happiness when you desire for something. Like when you want to get a wife or a husband, when you get a wife and husband, you become happy. And after a few days, you start quarrel, you start have problem, then your happiness will turn into suffering. So you have to look that everything that you desire for is impermanent. It's only a temporary kind of happiness, and it will turn sour, turn bad in the end. Once you see that you are desiring for, uh, desiring for suffering, then you will stop desiring can we just see the desire as they are and let them be and don't react to them? If you can, but you can't. Usually, you can. Once your desire arises, then you have to do what your desire asks you to do. The only way to stop them is to use wisdom to see that the thing that you desire for is bad for you. Like if you want to smoke a cigarette, you want to drink coffee, want to have a wife or husband, all this is bad for you because it will lead you to more suffering, not less suffering. Question number 12 from Chua Siu Ju. Sometimes recently I got angry over a certain matter and flew into rage or panic attack for 10 minutes. After these 10 minutes, the problem or the matter remains, but when I thought about it again, I was less angry. Why is this second wave of anger is much lesser than the first one? Because the first one you had no mindfulness and your desire was so strong your desire to have things go according to the, your way, and it didn't go according to your way, so you burst into a rage because you had no mindfulness. But after that rage uh, disappeared, then you re re regain your mindfulness, so you become more rational and less emotional. Why do we stay peaceful sometimes despite having to deal with the same problem? Sometimes you, you let go. Sometimes you don't let go. When you let go, then you become peaceful. But sometimes you don't let go. You want things to go according to your way. Then, then your mind will not be, be peaceful. Question number 13. When a defilement arises, I tried searching for an exact location within my body that I can pin down as anger or lust or etc. However, I cannot seem to find a singular point within the body where the defilement resides. I understand that this is a way to manage defilements, but I also thought it may be a key towards greater insight. Where do I go from here? The defilement is not in the body, so don't waste your time looking for defilement in your body. The defilement is in your mind. And the long way to stop your defilement is, is either use mindfulness or wisdom wisdom is a lot harder because you don't have. So it's easier to stop your your defilement by using mindfulness. Mindfulness can can can develop by reciting the Buddha Buddha mantra. And when you start to have defilement, then you just keep reciting a mantra. Then your defilement will disappear. But it will, it will come back as soon as you stop reciting. So if you want to get rid of your defilement permanently, you have to first look at what kind of defilement you have. If you want to have more money, then you have to look at the the the nature of money. That money is not permanent. It can give you happiness and it can also give you suffering. Because when you lose money, then you will become sad and happy. So if you can see that it, your desire for money will lead you to suffering, more suffering, not less suffering, then you can stop your desire for money. Question number 14. As a layperson, the guide to moral behavior would be the five precept, eight precept, or beyond. However, worldly affairs are very much complicated, and this teaching may not cover every situation in life. How can we best make use of these teachings to guide our actions? Do as much as you can, I guess. And the, the this teaching is not for you to live in this in this society. It's for you to leave the society because the society that you live in is a is a life of conflict, life of disappointment, life of uh, suffering. If you cannot see this, then you will still want to remain in the society. But if you can see that this society will only produce sadness, disappointment, and, and all kinds of worries and anxieties, then you will then appreciate the teaching of the Buddha that will pull you away from the society so that you can go live outside of the society and find peace and happiness without having to live in with, within the society. There is another kind of happiness and a better kind outside of the society that you live in now. Question number 15 from the same person from Chua Siu According to Achan Tanisaro book, Karma of Mindfulness, the Buddha said it's not always the case that our action in this lifetime will yield result in this lifetime. Sometimes their result won't even come in the next lifetime. It's also described that the cause and effect is a complex system of non-linear feedback loops and that we have free will to act in the present would, so his, her question is, would not the ripening of heavy karmic action from the past, for example, if one is living in Syria now, influence present actions towards unskillful one? Yes, every action will, every have, every result of your action can can be cause for new action. So what you need to do is to control your mind, not to act in the wrong way try to act in the right way yeah, by using the teaching of the Buddha as your guide. Yeah. The Buddha say, avoid doing evil at all costs. Even if someone try to kill you, let them kill you, but don't kill them. Yeah. Then you you won't be doing bad action that will produce more bad results in the in the future. Try to do only good things. Avoid doing all kinds of evil Try to do all kind all kinds of good things, and try to get rid of your defilements. This is the right way to to lead your life to uh, to liberation, to uh, to to happiness, to the end of suffering. As karma is so complicated, how can we attribute our current situation to a single cause, some point in time in the past, and can we micromanage karma? There's no single cause that makes things the way they are. There are multiple causes. So for us, it's not necessary to find out all these causes. We should only know that the the one cause that we can avoid and get rid and solve all our problem is the cause that causing us to become born again. And the cause that make us born is our desire, the three desire, กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา and we can get rid of this by vipassana and samatha pavana or uh, sila samadhi panya. So try to develop sila samadhi panya. Then we will have the means to stop our desire. Then we will not be born. Once we're not born, we, we're not born, then we won't have any of this problem that we are having right now. Question number 16 from Ontario, Canada, from Miss Debbie. Does a person who leaves an inheritance for their children after their death gain merit from giving the gift, or do they have to give the gift away while they are alive to receive the merit? They have to give them when, when they're still alive, because when they die, they don't know whether the the inheritance will go to these people or not. So if they want to have the merit, the good feeling that arises from giving, they have to give when they are still alive. So they know that they have given these things. It's the same thing as uh, giving your organs to people. if you want to re uh, you receive the merit, you have to do it while you're still alive. Like sharing your kidney with someone, or sharing an eye with someone. You know, then you know that your eye is going to the person and makes that person happy, then you feel happy. But when you die, you don't know whether which organ will go or not go. You don't know, so it's it's it's not merit anymore. You have to, if you want to have merit, it, that is good feelings from your giving. Then you have to do it while you're still alive. Like giving blood, if you give blood, then you are have good feeling from giving blood. Yeah. Question number 17, the same from Miss Debbie. What karma from the parents causes a disabled child to be born to them? Uh, the disability of a, a person it have two causes, physically and mentally. Physically, sometimes the the parent is is uh, trans, transferring the the disability from the parents to the to the the child, the children. This is physically, but sometimes it's mentally. Bad karma in the past can make you to have deformity when you're born. Like two person born from the same parents can have different appearances. One can be very handsome or beautiful, and one can be ugly or can be. Then this is not physical. This is mental because the two person have different karma. One has good karma and they're born with good body. One has bad karma, so they're born with bad body. But sometimes if both of them have the same deformity, then it's probably from the parents. Maybe the parents have this the same deformity, then it passes on to the the children. So it can be either physical or mental. Question number 18. Uh, when I notice that I'm craving for fame or popularity or to be liked by other people, what is the best way to make myself stop the craving and to make myself stop suffering from the mental pain of wanting to be liked? Everything is impermanent. You rise and fall. Fame and fortune come and go. So if you don't want to be disappointed or hurt by the losing of your fame and fortune, then don't desire or uh, don't don't wish for them. If they should come by themselves, then it doesn't matter. But if you desire for them, you will become attached to them, and when they disappear, it will make you sad. But if you have no desire, then you won't be you you won't have any attachment. So when they come, you're not you you remain the same. When they go, you will remain the same. Question number nineteen, the same from Miss. Debbie. I would like to ask advice on how to deal with the principal of the school where I teach. She and the vice principal barge regularly into my class while I'm teaching and try to find something wrong. When she does it, she admonishes me in front of the children. Usually, I'll just listen and try to follow what she says, but it's very annoying behavior. Is there anything I should do to encourage her to stop, or should I just try to listen and please her? Well, if you can talk to her and ask her nicely, but if she refuses, then you just have to accept as the consequence of your karma that you should meet her and work with her. Maybe in the past you might have done something bad to her, so now she is doing something bad back to you. <laughs> Question number 20 from Cormac Brown. I have tried talking and encourage my parents into Buddhism by giving them books to read, and I also have tried to get them to stop drinking alcohol, but they are not interested. How can I encourage my faithless parents to have faith in the Buddha's teaching? You cannot force people to do what they don't want to do. The only thing you can do is make the teaching available for them and show the good example of following the teaching by your own practice. You should show them the good example by following the teaching of the Buddha, by keeping the precepts and being nice, being kind, be forgiving. Once they see that you have changed from the practice of the Buddha, following the teaching of the Buddha, they might become inspired and they then might want to do the same thing that you do. But you cannot tell people or encourage people by just using by just telling them. You can only inspire people by your good example. So try to be good, be nice to them, regardless of how bad, how cruel they might be to you. And then one day they will maybe see the benefit of the teaching of the Buddha, and then they would then become inspired to follow his teaching. Question number 21 from Malaysia, from Ms. Colleen, about offering dana. If one make offering to donate to Sasana, is it viable to have his or her name leave behind? What is the effect of leaving and not leaving the name behind? No effect at all. It's actually, if you want to have your name posted, it's more it's more your self delusion. You still attach to your name to yourself. So you make you get less merit by by leaving your name behind than not leaving your name. You want to make merit without any condition, uh, then you will reap the full benefit of your merit. Because if you have condition and that condition is not met, then it can make you feel unhappy. So this one, I think. Uh answer the question, what is the proper way of offering a complete dana? Just give it away and forget about it. Don't worry about what they would do with what you gave away. Okay. Okay, last question from Desmond Lim. Can I just speak Chinese? <laughs> I used to when I was young. I used to be able to speak some Teochew okay. and some Mandarin. I went to Mandarin school for three years. Oh, uh, but after that, I started going to English school, so I forgot all my Chinese. Uh, <laughs> uh, but I can still understand if people say something bad about me. <laughs> but but I just cannot I cannot just speak. <laughs> Is that all the questions? Yes, Is the question too long? No, it's okay. It's all right. It's all right. <laughs> Yeah. 20, 20 questions is probably good. So every time you have about 20 uh, plus or minus. Yeah, and each question, is it too long? Doesn't matter. Doesn't matter. Yeah. I think everybody enjoys the question here, so. <laughs> so keep the question coming. We'll be waiting. See you next time. Bye bye. เอาแล้วนะก็จบละ <laughs> ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ